nibukije mwebwe mwese muri ko mutegabiri radio isanganiro kaze mu makuru yo kuri uno mutaga ahagaze kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ariyo conseil de sécurité mu gifaransa yemeje kurungika mu Burundi irungikwa mu Burundi y'abapolisi amajana 228 ngo baza gukingira abarundi nkuko byasabwe n'igihugu cy'u Bufaransa kuri yo ntumbero hakaba hazindutse urugendo rwo kwiyamiriza iyo ngingo ku buserukizi bw'igihugu cy'u Bufaransa hari umugabo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri yafashwe kuri uyu wa gatandatu yagirizwa kwica umugore wiwe ku mutumba gashanga ya komine bugenyuzi mu ntara ya karusi ikiziga cy'uwo mugore akaba yaciye agita mu kazu kasugumwe mu makuru y'uburimyi naho abarimyi b'icayi mu burundi ngo babona ko rusansuma rw'abarima icayi goba ivyo bikemezwa mbere n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe otb aya n'ayandi twabateguriye ni mukanya isase murano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Eric Uwimana kuri mikoro ni medal niyo nkuru sangwe ikaze isanganiro inama isumba kubaramutsa ndabaha n'ikazu no musigira umunani umumenyeshamakuru Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru iwacu na Info Grand Lac atauzi irengero giwe kuva ku wa gatanu w'indwi irangiye uwo mumenyeshamakuru bamwe bavuga yuko yahagaritswe abandi bakavuga yuko yanyurujwe umuryango wiwe cyo kimwe n'ikinyamakuru iwacu yakorera basaba yuko ubuzima bwiwe bwokingirwa mbere bagasaba abajejwe umutekano ko bokora ibishoboka byose uwo mumenyeshamakuru akaboneka ishyirahamwe Eh, inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ariyo conseil de sécurité mu gifaransa yemeje irungikwa mu Burundi ry'abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani ngo baza gukingira abarundi nk'uko byasabwe n'igihugu cy'u cy'ubufaransa abo bapolisi ngo bazoba ikiringo cy'umwaka bakazokwiragizwa mu gihugu cyose nk'uko twabikuye ku rubuga ngurukana bimenyi rw'iradiyo y'abafaransa RFI ngo ntivyoroshe kugira uburusi ntivyoroshe kugira uburusiya bwemere iryo rungikwa eka n'ubushinwa ngo bwari bwananye ibihugu bya Egypte Angola na Venezuela ngo naco babivuze ko ngo kubera ko abategetsi b'u Burundi bo bemeye ko horungikwa indorerezi 50 kandi atabigwanisho bafise hariho rero bikavugwa yuko ngo nta nteko mvamakungu zizoza mu burundi kiretse abarundi bose bapfuye ibyo biri mu byivugo byaranze abari mu rugendo rw'amahoro kuri uyu wa gatandatu mu gisagara cya bujumbura biyamiriza iyo ngingo yaraye ifashwe n'ishiramwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni yo kurungika abapolisi amajana abiri na mirongo irindwi n'umunani mu burundi abo nabo bakaba bari bahuriye imbere y'ubuserukizi bw'igihugu cy'u cy'ubufaransa babyiyamiriza reka iyo nkuru tuyibaze Placide niyo mwungeri abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani basabwe n'ubufaransa niba byahanyura ku butaka bw'igihugu cyacu Burundi kiretse twese dupfuye aho n'imbere y'ubuserukizi bw'igihugu cy'ubufaransa muri kano gatondo wo kuri uno wa gatandatu ahari hahuriye abanyagihugu bavuye muhingo y'igisagara ngo biyamirize ibyasabwe n'igihugu cy'ubufaransa ko horungikwa abapolisi barenga amajana abiri mu Burundi boza gucungera umutekano ikora ubwo umukuru w'igisagara cya bujumbura igihugu cy'ubufaransa n'icyo kidafise umutekano wo gusabira ibindi bihugu ngo nicisabira abagifasha gucungera umutekano ngo gihere mu burundi bwama gucungera umutekano mu bindi bihugu uno munsi ntitwumva icyo kintu cyatumye bene wacu b'abafaransa na cyane cyane abarongoye icyo gihugu kuguma badusorogera kandi umutekano n'amahoro uriho turazi ko nabo ariko baca mu bihe bitoroshe kandi byaratubabaje twese kuko nta n'umwe yokwemera ibikorwa by'iterabwoba twaremeye yuko tuzobigwaniriza hamwe mu burundi mu bufaransa mbere ku isi yose nicyo gituma rero uno munsi twaje kwerekana akababaro katari kanini kuko n'ayo ngingo yafashwe twibaza yuko bariko ko baradupima none twaje ngaha kuvuga yuko dufise amahoro ahubwo dusabe ahariko arahungabana kandi murahazi tubarungikire abapolisi n'abasirikare ariko ubwo yaserukiye leta y'u Burundi Deo Intwari umunyamabanga ntayegarizwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ngo iyo ngingo ya mirongo ibiri na gatatu ubusa gatatu yarayifashwe ngo nagasuzuguro ku Burundi arakoze Placide niyo mwungere umugambwe parena urashima ahubwo ingingo y'inama y'umutekano y'ishiramwe mpuzamakungu oni yo kurungika abapolisi amajana 228 mu Burundi urongoye uwo mugambwe havuga ko naho ico gitigiri ico gitigiri ari gito abo bapolisi barakenewe nimubona zeno akavuga ko leta y'u Burundi ataco tuma yanka abo bapolisi mu gihe arabarorerezi kurikira umukuru w’umugambwe parena zeno nimubona dukengurutse yuko inama izejwa umutekano ku isi ikibazo cy'i Burundi kiraje ishinga urugero sigo twoshimikirako cyane gusumba uwo mwitwarari uko harabaye ingingo ya oyiwa yo kurungika abasoda ibihumbi bitanu no muri yoni barayigize amakenga mugabo ko badahengeshanije turabikengurutse ariko twe twabona ko icyo gitigiri ari gito cyane atacyo ah, cyofasha ariko ko leta ivuga ko umutekano ari wose yoca ibyakira neza nayo kuko n'abarorerezi baje kurorera basanze ataco barorera ataco byoyitwara ni ukuvuga rero ko na leta yategerezwa kuyakira neza sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Ano makuru arabandanya umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Oni Ban Ki-moon mu butumwa yashikirije asaba amaleta ko yoshira mu ngiro amategeko agwanya urudandazwa rw'abantu agahamagarira umuntu wese kugira icyo mu gukingira kubaka no gushira mu ngiro amategeko akingira impunzi ubwo butumwa abutanze mu gihe kuri uno munsi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakozwe ko n'urudandazwa rw'abantu nayo ngwikiza cyo kudandaza abantu ngo caramaze eh, kutwinjirana hano mu Burundi ibyo nabyo bigashikirizwa na maître prime mbarubukeye yarongoye ishyirahamwe ONHCT ton frère gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu akemeza ko abigeme benshi bagiye muri Oman canke Arabia Saoudite agasaba ahubwo ko leta y'u Burundi yogira ibishoboka byose kugira abo bigeme bagarukanwe mu gihugu c'amavuko akaba yabishikirije aha makungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wo kugwanya urudandazwa rw'abantu tumutega mu mezi atatu aheze hagiye kudandazwa abantu bashika amajana abiri na mirongo itandatu n'icyenda ibyo rero rero turabifise kandi n'urutonde rw'abantu turarufise hanyuma rero tukabona yuko ari icyo kiza cyamaze kutwinjirana muri iki gihugu kandi kenshi eh, bagenda mu bihugu bya arabiya sawuditi na omani eh, umugwi eh, wigenga mbere novuga nti uhurikiwemwo bose ugenemwe ivyo bihugu kugira uvuga n'amareta y'ivyo bihugu turabe ingene bene wacu abashiki bacu twobatahukana mu gihugu cacu kuko atari ibikorwa byisunze amategeko canke agateka kazina muntu metre prime mbarukeye intumwa leta y'u Burundi yari yarungitse i Geneve mu Busuisse kugira kugira ico zishikiriziye ku birego leta iregwa kubijanye no gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu zaraye zivuye muri uwo mubonano utanarangiye mu rwandiko leta y'u Burundi yashize ahabona ku bijyanye n'uko kuvayo ivuga yuko hari birego itari itari yaronse kare kugira ngo ibikorere ko kandi ngo irondere n'ibyemezo by'ibyo by'ibyo byaba bariko barayibaza leta ariko muri urwo rwandiko nyene imenyesha yuko mu byo mu byo yare mu byo yarezwe eh, mu byo nako mu byo yaratewe ngo yaronse kare ngo ntiyaronse akajyo ko kubyisigura ko mugabo higashima ingene byagenze ubwo gwandiko rwatewe ko umukono n'umushikiranganji w'ubutungane eme Laurentine Kanyana mu makuru y'umutekano Nahimana Saidi bataziragere umushoferi wa Hiyase aba mu iri mu gisagara ca Rumonge yafashwe n'igipolisi cyo mu rumonge mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu amakuru ava muri komisariya y'igipolisi mu rumonge havuga ko yagirizwa kunguruza kenshi abagwanyi n'ibigwanisho kandi ngo yaracitse abapolisi mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu igihe hafatwa abantu bivugwa ko ari bari muri hiyasi abegereye uwo mushoferi bakamiriza kure ibyo byagirizwa bakavuga ahubwo ko ari remantanya ariko arakoregwa umugabo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri yitwa ndayikengurutse seretimu yarafashwe kuri uyu wa gatandatu yagirizwa kwica umugore wiwe ku mutumba wa gashanga ni muri komine bugenyuzi intara ya karusi ikiziga cy'uwo mugore akaba yaciye ajya kugita mu kazu kasugumwe reka iyo nkuru tuyibaze Blaise Pascal kararumiye ni uwitwa ndayikengurutse septimu yishe igihe saa zine z'ijoro ryo ku wa gatanu buca ari kuri uyu wa gatandatu umupfasoni wiwe ku mutumba wa shanga muri komine bugenyuzi intara ya karusi ahejeje kumwica acata ikiziga ciwe mu kazu ka sugumwe uwo mugabo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri ntakana ko ariwe yagandaguye umugore wiwe agasigura ko yabitewe n'akaboregwe ngo bari bavuye ku rubanza rw'ubugeni mu muryango bashitse imuhira batangura gushwana baragwana ahava aramuniga akoresheje umugozi nk'uko mu gipolisi babimenyesha uwo ndayikengurutse yaciye ahungira ku mutumba wa shanga wo muri komine buhiga aho yahavuye afatirwa kuri uyu wa gatandatu n'igipolisi cyayi buhiga bamujyana mu gasho ku izone rya buhiga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu niho yashikanwa mu gasho k'igipolisi muri komisariya y'ikarusi aho afungiwe ari kumwe n'umugore wa mwene wabo muramu we ndagizimana regina yagiriza ko yoba yarafashije uwo mugabo mu kwica umugore wiwe ngo kuko atatabaje kandi akaba yasanganywe umwana uwo muhise Nshimirimana Esperance yapfuye yari ahetse uwo Nshimirimana Esperance akaba asize inyuma yiwe utwana dutatu umushikiriza amanza wa Repubulika Ikarusi yemeza ko urwo rubanza rwashizwe mu manza z'ikibiriraho ngo kugira ngo uwo mugabo aheze ahanwe hakurikijwe amategeko kandi ahanwe vuba bwangu ikaruti kararumiye Blaise Pascal ku radio isanganiro kararumiye Blaise Pascal urakenuye umuntu umwe niwe yaraye apfuye na bane barakomereka mu isanganya ry'imodoka ryabereye ibanga muri commune Matongo mu ntara ya Kayanza iryo sanganya ryabaye ku muhingamo wejo mu masaa 10 aho imodoka yo mu bwoko bwa bisi ya Otraco yariko iva mu gihugu cy'Ubuganda yagonganye n'iyindi modoka yo mu bwoko bwa elix umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye amenyesha ko uwo muntu umwe yapfu umuntu umwe ari we yapfuye n'umwe mu bakomeretse bari mu ibarabara bariko bararengana uwundi umwe mu bakomeretse ngo nuwari ari muri iyo Hilix abandi babiri bakomeretse nabo ngo nabari muri iyo bisi ya Otraco Isanganiro mu makuru ajanye n'uburimyi mu ntara y'abubanza abarimyi baridoga ko ibigori bateye mu kiyaya byatewe n'udukoko dutorora amababi bakamenyesha ko bagerageje gupompa imiti itari mike bikanka ikaba bikaba imfa gusa umuyobozi mukuru w'uburimyi n'ubworozi ibubanza ahanura abo barimyi kurondera umuti witwa dudu akaba ari wo bokoresha uwo nawo uri mu mastoke, yose y'ubushyikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ngo mu bushyikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ngo umuti ntawuhari ariko ku masoko no ku mafarumasi y'abigenga urahari nayo abarimyi bicaye mu Burundi babona ko hoba rusansuma rw'abarima ico gitegwa manira kiza Paul aserukira abarimyi bicaye ibuhoro muri commune Mabayi asigura ko hari amafaranga bahomba atwagwa n'abiyita abarimyi kandi ataribo n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe OTB mu Burundi arashigikira ico ciyumviro aho yerekana ko hari n'imirima usanga bene yo barayihevye Bless Celestin ndiho kubgayo iyo rusansuma isabwe n'abarimyi b'icyayi ngo yotuma amafaranga otebe ihomba canke abarimyi agaruka nk'uko bivugwa n'userukira amashyirahamwe y'abarimyi b'icyayi mu Burundi Manirakiza Paul yerekana ko hari abagura amababi y'icyayi basigaye bafatwa nk'abakirima ngo n'ufise imirima myinshi ngo yocaja kuri fishi imwe ufise imirima myinshi ishika kuri 14 iyo mirima ikabiri ku mafishi nk'abiri cyangwa atatu ku mitumba yegeranye nk'itatu iyo otebe iri kirandihira amafaranga ya frais de tenue de compte ya frais d'opération muri miteke urumve yuko nuko gwiza na gata atatu cyangwa na kane kandi ndi umuntu umwe ni byiza umurimyi ari kuri uyu mutumba akaba no kuri uyu akaba no kuri uyu ari umwe atereza kuguma ari umwe uburinganire bwo bwo buragumaho nicyo gituma nibaza yuko n'ubu twarahombye kuko usanga utebe hariho amafaranga menshi maze guha miteke y'abarimyi no kwita kari batabaho hariho ikindi gica gitora umuti hariho abarimyi muri twebwe ba gito bagira bijya by'umugwazo ashobora kugurisha amababi we watamurimagira yari kuzopfumya twongera kuri ka gapurime canke mu kuduza ca kiro c'amababi biroroshe rero kumenya bati uyu aharuwe kabiri ca cyangwa gatatu icyo gihe igiti girisha abarimyi benshi dufise kizoca kigabanuka urumbe utebe irahahombe natwebwe turahomba kuko hari hayo otebe turihira ya frede tenido konte mugabo frede operasiyo zijya bakata zica zija ku murimyi ku gatwe kiwiwe rusansuma nziza mu mirima yatereza kuba abarimyi bariko baratema umurimyi yatereza guca harura ibiti vyiwiwe umuyobozi mukuru wa OTB nawe nyene avuga ko abarimyi batazwi kandi barihwa boca bava ku ntonde Jacques Bigirimana haravuga ngwa ko hariho igitigiri kirenga cy'abarinyi usanga otebe iriha usanga umuntu yarapfuye mu makuru y'indero ababyeyi bamwe bamwe bandikishije abana mu myaka ya mbere mu mashuri ari muri zone kanyosha harimo ishuri nshingiro rya kanyosha ya mbere ishuri ry'aho bita kwa patiri n'ishuri ry'aho bita muri brigade baridogera ubuyobozi ko bakwa amafaranga ibihumbi icumi ku mwana wese ageze gutangura ishuri mu wa mbere hakizimana juvenal umuyobozi w'ishuri nshingiro rya kanyosha ya mbere amenyesha ko iyo ngingo yafashwe na komite ntunganyashure ngo bigakorwa ku mashuri amwe amwe yo muri zone kanyosha nk'aho bita kwa patiri aho bita kuri brigade no ku ishuri nshingiro rya kanyosha ya mbere aho bita kwa makasi abayobozi babiri muri ayo mashuri atatu baratanga umuco ku bw'uwurongoye ishuri riri aho bita kuri brigade ngo ayo mafaranga ibihumbi icumi yatangishijwe kugira ngo bubake uruzitiro rw'iryo shure ruri muri quartier hagati juvenali hakizimana umuyobozi w'ishuri nshingiro kanyosha ya mbere aho bita kwa makasi aremeza ko ayo mafaranga atangishwa ngo ariko si y'ubuyobozi ibyo ni byo abana bandikwa mu mwaka wa mbere baratangishwa amafaranga ibihumbi icumi kugira ngo afashe mu migambi y'ishuri bazi ko nta rugo rutagira umugambi iyo si y'iwanje nakuye mu mutwe w'iwanje ababyeyi bonyine ubwabo baritoreye komite ibaserukira iyo komite rero niyo ijya hamwe n'ubuyobozi tukigira hamwe ingene ishuri ryo gutwarwa tukigira hamwe ubukene cyangwa ubutunzi ishuri rifise gutyo dushira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zotuma abana bacu bashikara biga neza uyo muyobozi agasigura ko ubukene bw'intebe aribwo bwatumye hafatwa iyo ngingo nk'ubu nikaba dusanga dufite ibitigiri by'umurengera ugasanga nk'abana bashika batanu bicara ku ntebe imwe ndetse ugasanga hari n'abana bicara hasi ndetse bamwe bamwe tukiyana tugafuma dugira amaba intebe ndende zitagira n'aho begamije n'aho bandikira mireye kanyange urakenuye turangirize ano makuru yacu tuja mu bumanuko bw'igihugu ahishyira hamwe rejidezo ryarahagaritse by'imfatakibanza ingingo yari yarafashe ryo guca umuyaga nkuba mu mashuri ariheraniye kugira ngo eh, ntibihungabanye abanyeshuri bitegurira ikibazo cya leta kirangiza amashuri yisumbuye amakuru hava muri regidezo hakavuga ko babisabwe n'ubushikiranganji bw'indero ibyemezwa kandi n'umuyobozi mukuru wajejwe ubutunzi muri ubwo bushikiranganji muri umonge ni nkuru ya jean Pierre misago iri serumonge ni imwe mu mashuri yisumbuye aheraniye regidezo yari yamaze gukatirwa umuyaga nkuba ngo bikebuke barihe iyo ngingo ariko yamaze iminsi ibiri kuva kuri uyu wa kabiri hejidezo irasubiza umuyaga nkuba mu nyubakwa z'iryo shure ku muhingamo wo ku wa kane w'indwi tugiye kurangiza jean bosco hazarimana arongoye regidezo mu mpanuko bw'uburundi avuga ko bigije inyuma ibyo kurihisha ku nguvu amashure aheraniye iryo shirahamwe mu ntumbero yo korohereza abanyeshuri baharara bitegurira gukora ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo gukurikirana inyigisho za kaminuza ibyo nabyo ngo bakaba bari babisabwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inyigisho mu mashure Steven Niyongabo umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi mu bushikiranganji bw'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi aremeza ko basabye regidezo kubangira kuri iyo ngingo ibyo kuriha regidezo ngo bitaraba ubushikiranganji bw'indero gusa ngo bikazokwigwa mu nyuma amakuru ava muri hejidezo avuga ko riserumonge yonyine iheraniye iryo shyirahamwe imiliyoni zirenga ijana na mirongo ibiri n'imwe mu marundi ku matara n'amazi iryo shuri rimaze gukoresha jean pierre misago mu rumonge radiyo y'isanganiro ndagushimiye jean Pierre misago ni no kuri yo nkuru yawe turangirije ko ano makuru yo kuri uno mutaga ariko kuba badufatiye hafi ndabibutse yuko uno munsi ugira umunani mugenzi wacu umumenyesha makuru Jean Bigirimana atawuramenya irengero giwe uwo makuru akaba yakorera ikinyamakuru iwacu na Info Grand Lac bamwe bakavuga yuko yahagaritswe abandi bakavuga yuko yanyurujwe nayo mu inama y'umutekano y'ishiramwe mpuzamakungu ONI ariyo Conseil de Sécurité mu gifa Ubufaransa yemeje irungikwa mu Burundi yabapolisi barenga amajana abiri baza gukingira abarundi uno munsi hatunganijwe imyiyamamazo canke urugendo nako bwo kwiyamiriza iyo ngingo bikaba byabereye ku buserukizi bw'igihugu cy’u cy'ubufaransa mwumvise kandi muri makuru ko hari umugabo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri yafashwe kuri uno munsi wa gatandatu yagirizwa kwica umukenyezi wiwe ku mutumba gashanga ya komine bugenyuze mu ntara ya karusi ikiziga cy'uwo mugore akaba yaciye agita mu kazu kasugumwe katwabwiye n'aya n'andi muyajanye n'uburimyi reka rero nshimire mwebwe mwese mwariko muradutega abiri shimira nayo hike w'imana niwe yari katuma ano majwi abashikira atankomanzi kuri kuri mikoro mwari kumwe na Jemedari niyo nkuru nimugire umunsi wa gatandatu mwiza naho ubutaha